Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Թեմաները համառոտ։ Այսօր Արցախում առաջին անգամ կանցկացվի հերոստամարաթոն։ Մաշտոցի եւ Ծովակալ Իսակովի փողոցների ավտոմեքենաների երթևեկելի հատվածը լայնացրել, գրպանիկներ են կառուցել։ Մենք ենք մեր լեռները հուշակոթողի տարածքում որևէ արցանի տեղադրում լավ թե վատ մասնագետների կարծիքով արդարացված չէ։ Այստեղ մեկ ամիս առաջ նոր կոթող է տեղադրվել վերածնունդ անվանմամբ։ 30 տարի առաջ 1991 թվականի այսօրը դեկտեմբերի 10-ին անցկացվել է ԼՂՀ պետական անկախության մասին հանրակրվե։ Ստեփանակերտը հրետակոծվում էր։ Բնակիչները արհամարելով մահացու վտանգը շտապում էին տեղամասեր քվեարկելու։ մայրաքաղաքն է եթերում։ Այսօր մեր հանրապետությունում առաջին անգամ կանցկացվի հերոստամարաթոն։ Հանգանակված գումարը ուղղվելու է Արցախի զարգացմանը։ Կանգնիր Արցախի կողքին Կարքախոսով հերոստամարաթոնի նախաձեռնողը Արցախի հանրապետության բարձր տեխնոլոգիաների եւ ռազմավարական պլանավորման կենտրոն հիմնադրամն է։ Քաղաքապետարանի առաջարկությամբ ու քաղաքաշինության նախարարության պատվերով Մաշտոցի եւ Ծովակալ Իսակովի փողոցների ավտոմեքենաների երթևեկելի հատվածը լայնացվել է մայթերի հաշվին, կառուցվել են գրպանիկներ։ Այս վերջ տարիներին երթևեկությունը ապահովելու եւ կանգառայ ապահովելու համար քաղաքապետարանը, քաղաքաշինության նախարարությունը եւ ճանապարհային ոստիկանությունը համատեղ հանձնաժողովում ստեղծալ Սեյրան Սաֆարյան, քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության բաժնի պետ։ Ուսումնասիրություն կատարել քաղաքում, որ հատվածներն անհրաժեշտություն գրպանիկներ կառուցելու եւ անգի մեծ ցանկաստացվել հիմնական քրիտիկական վիճակը քաղաքի ներքևի հատվածում Մաշտոցի եւ Իսակո փողոցին հիմնական, քանի որ խտության գործակիցը մեծ է եւ երթևեկության հոսքի գործակիցն է մեծ, որոշում ենք կայացնել, որ մայթի հաշվին մի քիչ լայնացնենք, գրպանիկներ կառուցենք։ Հիմա քաղաքաշինության ծրագրի համաձայն իրականացվում է այդ աշխատանքները։ Նմանատիպ աշխատանքները շարունակական են լինելու, այլ փողոցներում էլ է պլանավորված ազատամարտիկների փողոցի լայնացման կարիք ունի եւ Մանուկյան հիմնականում էս բային հետագա տարիների ընթացքում ծրագրում մտցրված է։ Քանի որ քաղաքը զարգացման միտումը ավելի աշատացել, մեքենաների քանակը ավելացել է, հոսքը ավելացել է, անհրաժեշտություն կա բարբերաբար հսկողություն իրականացնել։ Գործը գրեթե ավարտված է։ Ուրախալի է, որ Մաշտոցի փողոցի կարկատված մայթերը այդ ընթացքում ասֆալտապատվել են։ մի հարցի մասին, որ շատ է անհանգստացնում հետիոտնին։ Հեքիմյան մաշտոց խաչմերուկն անցնում ես ու չգիտես որտեղով քայլել։ Բենզալոցակայանի պատի տակ մի շատ նեղ մայթ է, ոչ թե ուղիղ, այլ թեք անհարթ մակերեսով։ Մեջտեղն էլ մի հաստաբուն ծառ։ Հետիոտնը ստիպված է լինում մայթից իջնել ու ծառը շրջանցել ավտոմեքենաների համար նախատեսված երթևեկելի մասով։ Դժվարանում եմ ասել, փողոցը բարեկարգողներն ինչ է մտածել։ Աշտոց փողոցի մրակացի հատվածում տեղյակ են քաղաքապետի դեր ուսումնասիրել են լուծումը արդեն գտել ենք նոր կառուցապատման նախագիծը մշակում այս բային հենց կառուցապատողը պատվիրել է նոր նախագիծ նոր բնակելի թաղամասի համար ու այդ մասը այդ ամբողջությամբ փոխվելու է լրիվությամբ բենզալոցականն էլ է տեղափոխվելու այդ լանանալու է կարմիր գծի ուղությամբ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք հաղորդաշարն է։ Մենք ենք մեր լեռները հուշակոթողի տարածքում Արցախի բանալի անվանմամբ քանդակի տեղադրումը մեծ աղմուկ բարձրացրեց սոցիալական ցանցերում, հարուցեց Ստեփանակերտցիների վրթովմունքը։ Դա մայիսինն էր բանն ինչ էր։ Քանդակի հեղինակը շեղվելով քաղաքապետարան ներկայացրած էսքիզից քարին փորագրել էր մեզ օտար խորթանիշներ, վերևում տեղադրել 5 թևանի աստղ։ Ստեփանակերտին դրա մեջ տեսել է Արցախցում ճարիկը խարդանքին ենթարկեցնելու նպատակ քաղաքապետարանի կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարության պատասխանատուները շտաբ արձագանքել են տեղի ունեցածին։ Մինչև մանրակրկիտ ձևով կպարզեին, թե ինչու այդպես եղավ, մշակութաբանները, ազգագրագետները, եկեղեցականները մի ընդհանուր հայտարարի կգային, քաղաքապետարանն ապա մոնտաժեց արցանը, չսպասելով մասնագիտական եզրակացությանը։ «Մայրաքաղաք» հաղորդաշարն անդրադարձել է այս տհաճ պատմությանը։ Անգծվել է, որ ընդհանրապես մենք ենք մեր լեռները հուշակոթողի տարածքում որևէ արցանի տեղադրում լավ թե վատ արդարացված չէ։ Նույն դիտողությունն արել են մասնագետները, արվեստից քիչ թե շատ հասկացող մարդիկ։ Արի ուտես քաղաքապետարանում իմիջայլոց են վերաբերվել սույն դիտողությանը։ Նոյեմբերի 7-ին հանրահայտ հուշակոթողի տարածքում տեղադրվել է նոր արցան վերացնունդ անվանմամբ։ Այս իրադարձությունը գրեթե աննկատ է անցել, իրարանցում չի առաջացրել։ Արցանը, որ գրում է Արցախցու վերընձյուղվելու գաղափարը, ընդունելի է, հակազդեցություն չէր կարող առաջացնել։ Այս անգամ անընդունելին նշածս տարածքում նոր Արցանի տեղադրումն էր գուցե խիստ է հնչում։ Ինքս դա անցալել եմ իբրև ոտնձգություն տատ ու պապի սեփականության դեմ, ինչ որ մեկը եկել ու խուժել է նրանց պատկանող տարածք։ Կարևոր չէ այն մեկը լավ թե վատ մտադրությամբ է մտել նրանց տուն։ Պատկերացնում եք, ինչ որ մեկը մեր պետական զինանշանին որևէ շտրիխ ավելացնի։ Տատու պապը մեր ոչ պաշտոնական զինանշանն է եւ նրա վրա նոր շտրիխ են ավելացրել խնդրո առարկա արցանը։ Եթե գաղափարական դիտանկյունից չմոտենանք հարցին, այլ մասնագիտական դիտանկյունից, դարձյալ անընդունելի է ավելորդություն երկրորդ քանդակի արկայությունը։ Երևի հարցակի. Ինչու եմ նոր անդրադառնում մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցածին գուցե ընդհանրապես չանդրադառնայի, եթե Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու վերջին նիստում ավականու անդամներից մեկը չարտահայտեր զարմանքն այն բանի համար, որ քաղաքապետարանն առանց ավականու անդամների հետ քննարկելու գնացել է նման քայլի։ Այսպիսի հարց ավականու անդամների հետ կարող են, բայց պարտավոր չեն քննարկել։ Արցանի տեղադրման վայրի ընտրությունը ավականու անդամների որոշելիքը չէ։ Քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանն իսկապես զարմացրեց իր անկեղծությամբ, ասելով, որ գործն արվել է շտապ 1-2 օրում, քանդակի հեղինակ Վարազդատ Համբարձումյանին ընթառաջելու մտայնությամբ, եւ եղել է այն, ինչ եղել է։ Կարծում եմ, ցանկության դեպքում արցանը կարելի է հանել եւ տեղադրել այլ վայրում։ Ամփոփեմ, երբ մասնագետի կարծիքն անտեսվում է, ապա տհաճ հետևանքներից խուսափելն անհնար է դառնում։ Դուք լսում եք Մայրաքաղաք հաղորդաշարը։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին հրճակվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որպեսի լղի մարզխորհրդի որոշումն արտահայտեր ժողովրդի կամքը, դեկտեմբերի 10-ին աշխարհում ընդունված նորմերով անցկացվեց հանրակվե։ Արցախցիները ջարդախիչ մեծամասնությամբ հանրակվեի միջոցով վավերացրին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրճակումը։ Մեր ժողովրդի քարամյա պայքարը Արցախյան շարժումը անկախ եւ ինքնիշխան պետության ստեղծումով մարմին առավ։ Համաժողովրդական հանրակվեն անցկացրեց մի այնպիսի ժամանակ, երբ Արցախը ներքաշված էր բացահայտ պատերազմի մեջ, եւ Արցախցին, եթե ուզում էր ազատ ապրել, այլ ընտրություն չուներ, քան ձայն տալ մեր անկախության օգտին։ Այդ օրերին մայրաքաղաք Ստեփանակերտը առնված ճշնամական ուղակի մեջ դարձել էր արկերի ու հրթիռների նշանագետ։ Դաժան մարտեր էին ընթանում քաղաքի արվարձան կրկժանում։ Արդեն մարդկային անդառնալի կորուստներ ունեինք։ Այնուամենայնիվ Արցախը չընկրկեց։ Ուրիշ ինչպես անվանես, եթե ոչ հերոս այն ժողովրդին, որը դուրս գալով նկուղներից արհամարելով մահացու վտանգը շտապում էր տեղամասեր քվեարկելու եւ հաստատելու բռնություն ու կապանք չհանդուրժելու իր կամքը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը Էդուարդ Պետրոսյանն էր, հասարակական հիմունքներով՝ տեղակալը Սերգեյ Նասիբյանը, անդամները Նելի Ոսկանյանը, Ռայան Ազարյանը, Լևոն Ոսկանյանը։ Քվեարկությանը մասնակցել է 100736 մարդ կամ ընտրողների ընդհանուր թվի 82.2%-ը։ Քվեաթերթիկում 1 հարց էր. Համաձայն եք դուք, որ հրճակված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լինի անկախ պետություն, ինքնուրույն որոշելով համագործակցության ձևը ուրիշ պետությունների եւ ընկերակցությունների հետ։ Հարցին այո է պատասխանել հանրակրվեի մասնակիցներից 100615 մարդ կամ 99.89 100-երորդական տոկոսը։ Քվեարկություն տեղի է ունեցել 70 ընտրատարածքներում, ադրբեջանցիներով բնակեցված 10 ընտրատարածքներում եւ 1 ռազմական փակ ընտրատարածքում քվեարկություն տեղի չի ունեցել։ հանրակրիին որպես անկախ դիտորդներ հետևում էին ԽՍՀՄ, ՌԽՖՍՀ մոսխորհրդի падգամավորներ, հասարակական քաղաքական կազմակերպությունների, մարդու իրավունքների պաշտպանության, զանգվածային լրատվամիջոցների, արտասահմանյան տարբեր գործակալությունների ավելի քան 40 ներկայացուցիչներ։ Դիտորդների կողմից չեն հայտնաբերվել քվեարկության արարողակարգի, քվեաթերթիկների տրման, դրանց ձևակերպման, ձայների հաշվման խախտումներ։ Հանրակրվեի արդյունքների մասին ակտում նրանք անհրաժեշտ են համարել նշել, մեջբերում է։ Հանրակրվեն անցկացվել է լղիմի դեմ զինված ագրեսիայի պայմաններում, ինչն արտահայտվում է Ստեփանակերտ քաղաքի եւ մյուս բնակավայրերի անդադար հրետակոծություններով, տարբեր զինատեսակների կիրառմամբ, ներառյալ հրթիռներն ու հրետանին։ Քվեարկության օրը հրետակոծություններից զոհվել են 10-ը, վիրավորվել 11 հայեր։ Ստեփանակերտ քաղաքի կանանց եւ երեխաների մեծամասնությունը գիշերում է նկուղներում։ Փակ են մսուր մանկապարտեզները, դպրոցները։ Դեկտեմբերի դեկտեմբերի 11-ի լույս 12-ի գիշերը հրետանային արկ է ընկել Ստեփանակերտի դպրոցներից մեկը։ Պայթեցված է քաղաքային ջրատարը, չկա հաց, դեղորայք, մեջբերման ավարտը։ Բաքվի հուսահատական ճիգերը հետ պահելու հանրակրվեի միջոցով մեր ճակատագիրը ինքնուրույն որոշելու քայլից ապարդյուն էին։ Այսօր, երբ Արցախի հանրապետության տարածքի 3 քառորդը զավթված է Ադրբեջանի կողմից, ելի մենք չենք հրաժարվում անկախ ապրելու մեր որոշումից, որ կայացրել ենք 30 տարի առաջ։ Պարտության ցավը ամոքելու մի միջոց կա միայն՝ կորցրածը վերադարձնել, որպեսի անկախությունը կիսած չլինի, այսպես ասած հայրենազորկ չլինի։ շարունակում ենք թողարկումը։ Կորոնավիրուսային վարակը ստիպում է ընդունված որոշումները իրավիճակով պայմանավորված արագ փոփոխել։ Երկուշաբթի օրվանից դեկտեմբերի 6-ից Ստեփանակերտի հանրակրթական դպրոցներն անցել են հնգորյա աշխատանքային ռեժիմի։ Դասարանները, որոնցում սովորում են 25-ից ավելի աշակերտներ, բաժանված են երկու խմբի եւ դասերը կազմակերպվում են հերթափոխով։ Դեկտեմբերի 6-ից Արցախի պետհամասարանի բակալավրիատում վերստին անցել են ուսուցման ավանդական արկա ձևին։ Մագիստրատուրայում արկա եւ հերավար ձևերը համադրվում են։ Մանկապարտեզները դեռ շարունակում են մնալ փակ։ հաղորդվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2021 թվականի դեկտեմբերի 10-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։